Platonem scribentem mors oppressit. Omne malum nascens facile opprimitur. Quies aedificia ardentia servare non poterant. Clamor feminarum lacrimantium nil profuit. Fili tesaurum occultatum a patre in agro non inguenerunt urbes deletae leta renovatae renovata sunt. Cras libros promisos tibi mitam. La daimoni in termopilis forti terpugnantes proditione superati sunt. Caesar a senatu in Galliam misus el vetios et ario vicit. wicit. semper verum dicenti fidem habemus. Germani limitem multis castellis et turribus munitum deleguerunt.